Kanakia, Taiti, Katalunia edo Sardenia orotara amar delegazio bildu ziren korteko egunetara, abuztuaren lau eta bostean, aurtengo gaia, Europako mugimendu abertzaleen bateraketa izan da, Iker izalde EH Bai alderdiaren izenean urbildu zen kortera konstatazio batetara iritsi gira eh, eta eh, ba, beharra gaur egun eh, Europa hartzen ari den bidea ikusita uh, eredu neoliberala uh, muturra hartzen ari den indarra ikusiz beharrezkoa dela hemendik gu ere mugimendua bertzale ezberdin horiek gure gure indarrak batzearena eta elkarrekin ba, proiektu proiektu baten eraikitzen hastea. Elkar laguntza horrekin bakoitzak beren estatuan pizu gehiago ukatea espero dute eta estrategia berdintsuarekin. Bistak momentuz uh, dakizuen bezala elduden, uh, eh, urtean badira hauteskunde Europarrak, baina hauteskundetatik uh, eh, aratago joan nahi duen zerbaitetaz uh, ari gira. Bateia, entxeatzea, elkarrekin hau batez mintzatzearena, gure kasuan estatu frantsesari begira, beste batzuen kasuan estatu espainolari begira, baina berriz diot ere uh, elkarrekin aritzea Europan eh, hau batez aritzeko eta eh, pisu baten eh, ukaiteko gizan. Bestalde, Kaledonia behian, eldudan azaroaren lauean iraganen den autodeterminazio erreferenduman, frantziaren eskur sartzea aipatua izan da ere, kanakiak delegazio bat igurikatua da Ipar Euskalegian, eldudan irailan.